Bhal, conas atá? Thá sé go moch ar maidin. Thá sé ceathair a chlog ar maidin agus mé fhéin théis a bheith im shuí don oíche ar fad so ar aon nós, ar aon chuma, a chéad dán a léifidh mé siad so ná dánta liom fhéin. agus a chéad dán thá sé an comhad ag oscailt faoi láthair agus a chéad dán a léifidh mé anocht ná nuair a bhí mé óg bhfuil sé go léir agam anso thá sé go léir agam níl ann ach ceathrar nó cúig cinn de dhánta nuair a bhí mé óg Tá tá's agam cé chaoi a bhfuil sé, a dúirt mé leis na blátha nuair a bhí mé óg. Ara d'oscail an doras agus cé a tháinig isteach ach Íosa agus an Buddha féin. Fís, fís. fís bhreise. D'fhill mo shuíocháin orm sa chiúnas taobh istigh de leabharlann na scannán. OK! a dúirt mé. D'fhág mé ann mo choróin chomh maith le bronntanas bídeach a d'aithnigh. D'éirigh mé. ar thosnú amach dom agus ar a gcéad dul síos in áitín an-ársa agus lán go díon le deannach, ar bhealach amháin nó ar aon cheann de na mílte bealaí eile dán anois i nGaelainn le teideal Béarla The Crucifix, Comhartha na Críostaíochta le tabhairt fé ndeara. Ag snámh fén ndromchla go doiléir. Cúpla bríce agus uillinn folaithe agus ní furasta le sonrú go suntasach i mbunáit fhéin an chosáin. Gluaiseacht 2, Tá an comhartha fós ann, a' dtuigeann tú, a' dtuigfidh? Go daingean ina gcultúr, is cuma cé chaoi bhfuil tú ag breathnú ar an scéal. agus an toit, fé dheireadh, an toitín leictreonach. Shiúil mé fhéin agus mo Mham isteach i bhfoirgneamh a athar, William, mo sheanathair, ar an bpríomhshráid tráthnóna inniu anso i nDún Garbhán. 'S mise Eoin, a dúirt mé. Níor oscail mé mo bhéal mar gheall ar Sheán Ó Néill an fhoirgnimh i siopa na bhfoiltíní bréige, nó ar m'uncail Shéam Séamas, nó ar m'uncail eile, deartháir mo mháthar, nó ar an gcuma gur dhealraigh sé dom féin ar aon nós go raibh blas na cathrach aige, Cathal, is cuma. Táimid uile saor a theacht agus a imeacht, an dtuigeann tú, ar nós aon ghaoth a shéideann sa tslí éagsúil a Séamus deartháir mo mháthar ina sclábhaí ag na agus na rudaí. Rith sé isteach sa tsíoraíocht go pianmhar, phléasc a bhrollach, a bhrollach fiú, go mall isteach air féin. Anois, an bhfeiceann tú? Níl mé róchinnte cá bhfuil mé ag dul leis an stuif seo. Is féidir, áfach, a bheith cinnte de rud amháin, a thuitfinn na hullmhachta slán, láithreach.